Bai, bai, eh, erriko etxea da antelatzailea. Berdaiakin, beraz, potioka feria sortu zela mila behatzi unta ogoita mabian. Eta beti danik eh, egitean zutela um, azken um, asteart eta astezkena, orta jiriko azken asteart eta astezkenez eta eh, egia azken eh, urte horietan uh, feriak ezagutu duela berakada bat eta beraz duela bizpairu urte hasi ginen pentsaketan egian feria ezagiz uh, laun bat aigande batez egian uh, ez ginoen ez diende gehiago lortuko eta, mm, eta beraz aurten deliberatua izan da uh, larun bat aigandetara pasatzea. Aujak, familiak eta denak guztian diten alko dira. Hori da, helburua da pixka bat ere uh, edatzea feria hori uh, eh, eh, gazteri ere, zenta ba, dira, bizten dira laborariak eta, eta beste, hor pixka bat unkitzea ere beste diende mota bat ere bai. Ba, erten dugu potioka feria, baina ez da bakarrik potiokak ikusten? Hori da, badira potiokak, biztana, eta badira beste zaldi mota, eh, zaldi lodiak eh, deitzen genituen bezala, eta badira ere eh, beste animale batzuk eh, erakusketa bat izanen baita mm, gapal elkartaren bidez, uh, beraz lapin, oilo, indi oiloak, gauzak izanen dira ere bai, beraz dira animale desberdinak. Hortagiraren, oita zazpiko, lehen egun hortan, larun batez, non irakanen da, uferia? larun batez, uh, gehiago uh, izanen da eh, deitzen den uh, plaz du jeu de pom delakoa. Hor uh, izanen baitira zinez uh, potiokak. Hor feria iragenen baita, beraz hor erosten alko dira gauzak eta denak. Eta izanen da ere potioken konkurtsua. Beraz hor azleak etortzen dira, presentatzera jen abereak. Eta badira primak eta xariak emanak direnak. Eta gero, egiguzian bada okera eh, erosteko gauzak ere, me, izaiten alda ere laborari materiala edo beste, bada ere mekanika feri bat nahi duzu. Eta ez gero badugu espetako besta komiteak animazio bat antolatzen du, beraz uh, merkatu estalian uh, goiti lezanonim uh, taldearekin. Hau ere berrikuntza da, laru izanki, Voilà, zen egitea euh, zerbait larun batez, astert euh, atx batez baino, eta beraz eh, komiteak debilatu zuen ere eh, zerbait egitea. Gero uh, laun bat guzian eta igandean ere bai, uh, izanen dela aukera, promenatzea bai kajoetan eta bai uh, potiokekin, cheval de troa delako uh, elkartearen bidez, eta zaldi kajoen uh, enpresatipiaren bidez. Eta hori, uh, erriko etxak du ordaintzen animazio hori, eta hori, kitoik da bai aurrentzat eta bai elduentzat nahi badute ere bai. Hau ere, biegunetan horrean, eh? Bai, hori da, biegunetan. Igandian horrean, segituko da, leku zaldatzen da hori igandian? Ano, bai, eh, leku zaldatzen da, uh, zenta uh, igandan izaren da, merkatu estalian bakarrik. Eta hor zinez, ukanen dugu, beraz, zaldi lodien uh, konkurtsua, lehiaketa, eta nun hor ere izaren diren xariak eta denak, Eta ber, berriz ere eh, erakusketa hor egazki eta lapin eta horiek eh, eh, erakusketa hori. Eta gero, arratsaldean izanen da ere pilota partida bat uh, trinketean, uh, dospi trinketean, eta haurten dugu Waltari Simun Lambergen kontra, eta Julien Etxegarai peio gisan duten kontra pilota partida eh, beti danik izan da ere, baina ere egia ejan, eh, bera, espero dugu igandez, igande batez zaitzea, pixka bat bultzatzea eta jendea urbiltzea eh, partida horretara. Oda, horra telu diren azleak eta saltzaileak, nun, nungoak dira, zira bakarrik esperetakoak pentsu dut? Eh, ez ez, badira denetakoak, eh? eh egia erraiteko badira espetarrak, biztan dena, badira e euskal egitik, bai egualdetik eta bai iparaldetik, eh? etortzen direnak, eta badira ere biarnesetik, landesetaik, jertzetik, batzuk etortzen dira urgunetik ere. Joane urtean eta azle horiek, eta saltzaile horiek erten zuten, etzela aferaik egiten, gehiago zaldiaikin, eta... Bai, bai, gero hori entzuten da ere gajuzeko eletako ferietan, eh, pixka bat denetan, pentsatzen dut ere dirua egitea hori eh, ez da ejana, eh, behar da ejan potiokaren... Eh, Eh, presioa ere ajunta baldu dela eh, azken urte horietan. Uh, Baina nire ustez dela ere uh, placer bat ere, eh, po, potiokak edo behorak dituztenak uh, placeraren egiten dute eta uste dut ez dela dirua irabazteko bortxaz. Eta um, maite dutela ere haien uh, animaleak eta pixka bat erakustea eta eta zendeako ere, ez uh, pixka bat gauzen irabaztea ere uh, uh, lehiaketan erakustea be, haiek dutela animale edegena edo potoloena edo, hala. Bala, fiertate, piskat, ere, ale. Bistan dena, eta normala da, eta hori sekatzen dugu ere, bai, eh? Ala, elburua, nire ustez, nola zetortzen, di, behi diren urtero, nire ustez, bada, alere, eh, zait, hala. Eta ez da dirua, nire ustez. E, deia egina da hor, eh, galde egina dute, uh, din behar zutenek, uh, kontaktuan sartu behar zen zuekin? Bo, e, bai, bai, e, jadanik egina da, eh, eta e, erraiten eh, nuen bezala, urtero kasik berdinak dira, eta behi batzuk eh, nahi badute etorri, eh, usu egiko etxera deitzen dute, eta ez da arazoik, zenta bada likua denentzat, ez da problemaik, eh, eta oino batzuk etorri eh, nahi badute, eh, hartuak izanen dira, biztan hmm. Hala, eh, horretarazeko bi egunez, asteburu zeginen dela, kaso ez da trompatu behar urten, eta sustut familiaikin guztian diteraldera, itzuli bat eiterat ez bakarrik kale bat ekartzeko. Eh? Hori da, plazer handi batekin eh, gomitatzen zaituztegu, eh, espetarat, ogoita zazpian eta ogoita sortzian.